а потім різко нахилився і поцілував у напіввідкриті вуста. Підлога гойднулась під нею, і по тілу побіг гарячий щем. Вона відчувала на своїх губах його губи, і це було щось таке, чого вона не знала. Навіть у любові до Василя, при всій її солодкості, був якийсь спокій. І завжди, хоч краєм, був присутній розум. Вона знала, що має статися, хоч і хотіла цього, а тут вона не знала своїх бажань. Вона не знала самої себе. Вона тільки на мить здогадалася, що цей перший їхній поцілунок чимось посмішний. Але щось одразу й відтяло цю думку, і вже ніщо не могло зупинити її, навіть смерть. Милий, прошепотіла вона з такою любов'ю, яка вбирає в себе все, саме життя. Це слово кажуть мільйони жінок, але по-справжньому кажуть тільки одиниці. Милий, це як дитині, і як чоловікові, і як коханцеві. Для цього слова треба бути жінкою особливою, і Сергій відчув це і навіть подумав, що такого вже вдруге не буде. Ні, ні, ще сказала вона. Але це вже були слова, які нічого не означали, бо вся вона, її очі, її губи говорили протилежне. серед новорічного шумовиння Василеві Васильовичу почувалося особливо самітно і нудно. Ірина не повернулася з Крем'яного на Новий рік. Йому це не дивина. І все ж без неї Новий рік здавався пісним. Цього року Провком особливо розщедрився надзвичайної краси ялинка військовий оркестр, два буфети, кімната сміху, кімнати запитань і відповідей і ще безліч усіляких розваг, багато гомону, галасу, реготу. Один підпилий молодик, ще геть жовторотий, минулорічний випускник, сп'янів від келиха шампанського, перестрів посеред залу Світлану Юхимівну, майданову дружину, і перш ніж вона встигла отямитись двічі поцілував її в губи, ще й сказав, що такої красивої директорші немає в жодному інституті. Він чомусь не помітив директора, котрий ступав поруч Світлани Юхимівни. І той, поправивши червоний в білий горошок галстук, з удавано серйозним виглядом зауважив, що теж заслуговує на поцілунок оскільки він чоловік дружини директора. Молодикові розвиднилось в одну мить. Він спалахнув до кінчика носа і панічно чкурнув за двері. Гримнув регіт, у якому особливо вирізнявся розкотистий бас Дениса Івановича. І це було мов би, сигналом до загальних веселощів. Василя Васильовича теж затягли до якоїсь кімнати, зав'язали очі й дали в руки ножиці. Він зрізав почеплений на шворці величезний цукерок і був нагороджений ласощами та шампанським. Він випив келих шампанського, а цукерки віддав повненькій кірпатенькій дівчині котра в той час опинилася найближче до нього. З тією дівчиною вони чомусь забрали до кімнати сміху.